23 su sata. Sova Danas je svečano otvoren laboratorij znanja u sklopu Centra tehničke kulture Rijeka. Laboratorij znanja zamišljen je kao mjesto okupljanja svih zainteresiranih članova zajednice koji žele biti u kontaktu s tehnologijama, razumjeti njihovu svrhu i primjenu u svakodnevnom životu. Laboratorij znanja započinje sa svojim radom 25. travnja. Pozivamo sve građane Rijeke i okolice da nam se pridruže laboratoriju znanja, mjesto susreta zajednice gdje nudimo razne radionice programiranja, 3D modeliranja, maketarstva, 3D printanja. Sutra će se održati akcija čišćenja okoliša, okoliša Čisti kampus za čistu rijeku u organizaciji radne grupe za promociju održivog razvoja. Organizatori će omogućiti rukavice i vreće za otpad sudionicima akcija. Okupljanje će biti ispred paviljona 4 studentskog naselja s početkom u 13 sati. Zaklada Sveučilišta u Rijeci raspisala je natječaj za sufinanciranje izdavačke djelatnosti i studentskih aktivnosti. Prijave i prateća dokumentacija dostavljaju se putem e-mail adrese zaklada.uniri.hr. Rok za podnošenje prijava je 20. svibnja. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme, na sjevernom Jadranu i u Goriju povremeno uz više oblaka, no zadržati će se uglavnom suho. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, a najviša dnevna uglavnom od 21 do 26. S info redila Hanna Radolović, čitao Antonio Piljan. Slušali ste Sovu info.